գնացինք միջև Երևանից մեքենան գամ մեզ հասցնի միջև Երևան այդ բան կարծես ամբողջությամբ հասկացա այդ լրջությունը որ գնում եմ գնում եմ ու հնարավոր է այդ չգամ հնարավոր է մարդկանց որ թողել եմ ընդեղել երբեք չտեսնեմ Արևիկ Մուսայելյանն է, մեկը նրանցից, ով 3 պատերազմ է տեսել, բայց այս անգամ վախը եւ հարազատներին չտեսնելու հավանականությունը սուր զգաց Գորիսում, այն առաջին կետում, որն ապահով վայր էր եղբոր երեխաների ֆիզիկական անվտանգության համար։ Արևիկն 8 տարեկան էր, երբ սկսեց առաջին պատերազմը։ Ասում է, նոր էին տեղափոխվել Ստեփանակերտի հայկավան թաղամասում կառուցված իրենց սեփական տունը։ Շից էին հրթիռակոծում։ Մենք էլ նոր ենք տեղափոխվել այդ թաղամաս, Հայկավան թաղամաս։ Մի տարի չկար դեռ որ ապրում ենք այնտեղ։ Խաղաղ առավոտ էր պետքա նախաճաշեինք ու գնայինք դպրոց։ Շուշից որ հրթիռակոծեցին, արդեն դուրս եկանք փողոց, դե այն ժամանակ այսպիսի բարեկարգ փողոցներ չէին, սենց մի փոքր արահետի նման փողոց էր դուրս եկանք կանգնեցինք, դիմացի հարևանը դուրս եկավ վերևի հարևանը դուրս եկավ արդեն առաջի անգամ հասկացա որ նկողները կարող են օգտագործել ոչ միայն տելիկ պահելու համար այլ նաև մարդիկ այնտեղ կարող են պաշտպանվել ինչ որ բանից, պատասխանվել ինչ։ Ինձ թվացել էր թե այդ հայկավանը մի թաղամասա, որտեղ անընդհատ կրակում են ու ասում է ծնողներից, եկեք գնանք մեր հին տունը, որպեսզի այնտեղ այս կրակոցները չլինին։ Բայց կրակոցները նոր հին տներ չեն ճանաչում, նույնիսկ կառուցվելիք տներ եւ ծնվելիք մանուկներ չեն ճանաչում։ Առաջին անգամ 90-ականներին առանց ծնողների ստիպված էին ապրել Երևանում։ Զինվորական հայրն ու ամուսնուց անբաժան մայրը Ստեփանակերտում էին, ամենքն իր ճակատում, հայրենիքի պաշտպանության համար առաջի պատերազմի երևի էլի մանկական ուղեղի ընկալման ամենից դժվար ու ամենից ծանր պահը ծնողներից առանձին ապրելն էր հատկապես որ ճիշտ ամենք ապրում ենք Մորաքրոջստանը, մորաքուրներս էին մեզ շրջապատում, նույնիսկ <laughs> հիմա ցենց մտածում եմ մեկ-մեկ ծնողներիս ասում եմ ինչու եք մեզ ուղարկել Երևան առանց ձեզ ոնց կարելի է պատկերացրեք ձեր հետ ինչ որ մի բան լիներ, որբ երեխան ու մա պետք։ Բայց դե իրանք իրանք շարժարիտներ ունեն երևի։ Պատերազմը ձայներով, պատկերներով դաջվում է երեխաների հուշերում։ Արևիկի համար պատերազմը հիշվեց սքի տեսքով։ Պատերազմը ասում է ասված է երևի թելլերի վնկալեցի իմ մանկական ուղեղում ընկալեցի, երբ լսեցի քերուս զոհվելու մասին, ութ քույրերի միակ եղբայրն էր, զգացի, որ ինչ որ մի հատ ահավոր բան է պատահել։ Չհասկացա ինչի վերջ ինչ է եղել, բայց ահավոր զգացողությունը ընդհանրդ մորս առօրյա գործերը կատարելիս իրալացել է իրա ցուկ զգացին Սուքը շատերի մուտքով մտավ, բայց հաղթանակը փոքր-ինչ ջերմացնում էր հոգիները։ Զինվորականի ընտանիքում մեծացած երեխաները լավ գիտեին ծառայության պատասխանատվությունն ու կարևորությունը։ Արևիկի եղբայրը Աշոտը եւս ընդրեց զինվորականի առաքելությունը։ Համալսարանն ավարտելուց հետո Արևիկը եւս ծառայության էր անցել, իսկ այժմ աշխատում է գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցող հիմնադրամում։ Ասում է պատերազմի ժամանակ հասկացավ, թե որքան բարդ է լինել կին եւ զինծառայող։ Սեպտեմբերի 27-ից հետո հասկացա, որ ինչպեսի ուժ կամք պետք է ունենաս, որպեսզի մնաս զինվորականության մեջ հատկապես որ և, Բոլորը ոնց որ ասենք, ավելի անվտանգ, ավելի ապահով տեղ են, բայց օրինակ ունեմ, որ կինեզ ինձ առայության մեջ շփատներով չկարողացել իր երեխաների հետ խոսա։ Դա պատկերացում եք ինչ զգացողություն պետք է լինի, որ ինքը չկարողանա իր երեխաների հետ շփատներով խոսալ, իսան որով հետ է ծառայության բերումով իրանք չէին կարող օգտվել կապի միջոցներից։ Ու լրիվ ես հա երևի հասկացա որ եթե ես լինեի ծառայության մեջ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին չգիտեմ ոնց կդիմանայի այդ ամեն ինչին Ծառայության մեջ չէր, բայց փորձում էր Երևանում ինչ որ կերպ օգնել պատերազմի մասնակիցներին, որտեղ կամավորական աշխատանք կար, այնտեղ էր։ Արտլանչում զինվորների համար կոնֆետ էինք փաթեթավորում, թխված կաբլիտներ էինք փաթեթում, ուտելիք էինք փաթեթավորում։ Երկրորդ օրը, երրորդ օրը դեղորայք էինք տեսակավորում, դասավորում, չնայած որ ընդհանրապես կապ չունեմ այդ մասնագիտության հետ, բայց սկսեցի տարբերակել, որ սրանք էս տիպի դեղեր են, սրանք էս տիպի են, սրանք պետք է սրա հետ լինեն։ Աշխարի տարբեր ծայրերում ապրող հայերը եւ ոչ միայն հումանիտար օգնություն էին ուղարկում։ Արցախի ներկայացությունից ուղղորդված լինելով հայտնվեց մի պահեստում, որտեղ բժշկական տարաբնույթ գործիքներ էին եւ դեղորայք։ Ափսոսանք եւ օգնելու պատրաստակամությունը խառնվել էին իրար։ Ասում է, ուզում էր պահեստում ոչինչ չմնա, հասցնի զինվորներին։ Ամեն տուփ տեսակավորելիս օրնանքի խոսքեր էր մրմնջում եւ հավատում, որ դեղորայքը մեկի կյանքը կփրկի։ Ասում են շատ էր հուզվում, երբ դեղորայքի հետ կարևոր փոքրիկ ծանրոցներ էին ուղարկում։ Այդ դեղորայքը տեսակավորելու օրերին այդ փողոցում, որտեղ տեսակավորում էինք երեխաները, երևի կլինեին 7-8 տարեկան երեխաները 5-6 հոգով ամեն օր զինվորների համար ինչ որ բան էին բերում ու ամեն օր տարբեր էր։ Մի օր գուլպա էին բերում, մյուս օրը կոնֆետ էին բերում հենց դեղորայքի հետ տնելու համար ու այդ երեխաները 7-8 տարեկան երեխաները այդ գումարը ձեռք էին բերում շշեր հանձնելով այդ գնաց կոնֆետը գոնե բացեին ճանապարհին մի հատուտ էին, բայց չես ինձ բերում էին ու օրեր լինում որ կարող է 10 հատ լիներ, մի օր էր կարող է 5 հատ լիներ, բայց իրանց այդ օրվա ամբողջ աշխատանքը իրանք դնում էին զինվորի համար ու պատկերացնում էիր որ երևի թե եթե զինվորները իմանային այդ գուլպաները ոնց է հասել, ոնց է դնվելու հասել իրանց, իրանք էլ մի ուրիշ երջանկություն կապրեին։ Ծանրոցները հասնում էին Արցախ։ Նոր ծանրոցների դեղորայքի համար գալիս էին շատ ծանոթ ու հարազատ դարձած Ստեփանակերտի երթուղային դեղին ավտոբուսները ամենամեծ տպավորությունը իմ համար այն էր, որ այնտեղ ամեն օր Արցախից եկած վարորդների հանդիպում ու ամեն օր որ մոտիկ անում էին իրանք էին ինձ հարցնում ինչ նորություն կա, ստեղ ինչ են խոսում, երբ հայ վերջանալու սենց բոլորն էլ ծանոթ են դե, ցածը գիտեք որ Արցախը փոքր է Ստեփանակերտ ավելի փոքր է ու Ստեփանակերտի երթուղայիների վարորդներն էին ու հատկապես իմ համար շատ ջերմ էր որ 17 համարի <laughs> ավտոբուսն էի տեսնում այդ պահեստի դիմաց ու վարորդների անցած փողոցներն գրված վաղարշ վաղարշյան փողոց, արևիկ մանկական հիվանդանոց, հանրապետական հիվանդանոց, Հեկիմյան, դեմ սենց Երևանում այդ պատերազմի օրերին Ստեփանակերտի փողոցների անուններն անուններն ես կարդում, վարորդներին ես հանդիպում, զգում ես որ ինչ սրտացավությամբ ասենք իրանք էլ օրը ովքեր հասցնում էին հատկապես այնտեղ երկու տղա կային, որ օրը երկու անգամ երևի փոխադրում էին կատարում ու սրտատրոպ սպասում էր, երբ է նորից դեղին երթուղային իրեն տանելու ծանոթ փողոցներ։ Ամեն օր երբ որ գնում էի այդ պահեստները, մտածում եմ, որ այսօր գնամ Երի վերջի օրը կլինի, <laughs> որ գնամ իրանց հետ կգնամ Ղարաբաղ արդեն։ Բայց այդպես էլ այդպես չեղավ։ Մինչև պատերազմի վերջին օրը հավատում էր, որ կորսված տարածքները կարելի էր հետ բերել, որքանի պատերազմը չի վերջացել, ուրեմն դեռ հնարավորություն կա։ Ամեն ինչ փոխվեց մի գիշերվա ընթացքում։ Իրականությունն ընդունեց նոյեմբերի 9-ի կեսգիշերը։ Մենք դեռ ապրում էինք մի ընտանիքում, շատ բարի, շատ ընդունող կամեցող մարդկանց մոտ էինք ապրում, իրենց տան երկրորդ հարկում մեր ռեակցիայից իրանք բարձրացան վերև, իրանք էլ էին մեր հետ ապրումներ ունեին, ապրում էին անընդհատ այդ ամեն ինչը, ու իրանք էլ միանգամից բարձրացան անզոր անզոր ոչինչ չգիտես ոնց ինչ անես, ինչ եղավ ես, հա, հատկապես որ այդ պահին այդ պահին լրիվ անհավանական էր վերադարձը, որովհետև որ պատկերացում էր մտովի ինչ ա եղել քարտեզներ պատկերացնում ինչ մաս ոնց ա եղել ինչ ա մնացել մեզ լրիվ անհավանական է իր համարում հետ վերադարձ աչքդ փակում ես, քիրսին ես քեզ տեսնում, աչքդ փակում ես, կատարոյում ես քեզ տեսնում, աչքդ փակում ես դիզափայտի դե գագաթին կամ գճավանքում կամ չգիտեմ, ասենք արդեն գիտենք որ այս Շաումյանի շրջանի ճանապարհն էլ ենք տալու դա դիպանքում ու այդ զգացողությունը որ չկա, չունես արդեն, դու անհայրենիք ես։ Ամենադժվարը հրադադարի պայմանագրից հետո հաջորդ օրը նորից կամավորական աշխատանքի գնալն էր։ Պահեստում մարդիկ շատ քիչ էին։ Որ պահեստը բացեցինք, առաջի զգացողությունս այն էր, որ միանգամից նաղդոսի բան սպանված աղավնին եկավ։ Դիմացից որ Միքայելը հիվանդանից վերադառնում է, ասում է, մազակալները իրանց տեղն են, սանրը իրանց տեղն է, բայց սառան չկա այդ զգացողություն ունեց, որ մտա պահեստ ասում եմ, այս ամեն ինչը, որը պետք է հողարկվի Արցախ կա, բայց Արցախը չկա։ Ու թեև առաջին միտքը հենց այն էր, որ չկա հայրենիք, անմիջապես վերադարձավ իր վիրավոր, բսկտված նոր սահմաններով ու նոր իրականությամբ Արցախ։ Բայց վերադարձա ու առաջներից նոյեմբերի 11-ի, 12-ի գիշերները, որ հասանք Արցախ ես այդպիսի բան մենակ ֆիլմերում եմ տեսել, որ պատերազմող երկրում ինչ որ պայթեցրած մեքենա զենքեր, չգիտեմ, այսպիսի բաներ ամբողջ ճանապարհին եկանք հասանք Ստեփանակերտ ու Ստեփանակերտը այն չէր, <laughs> ինչ որ ես սովոր էի տեսնել։ Կիսախավարում հազիվ նշмарելի լույսեր կային։ Բնակելի շենքերում հազիվ կարելի էր մի ձեռքի վրա հաշվել վառվող լույսերը։ Շտապեց մի լույս էլ ինքը միացնի՝ ի նշան ներկայության, վերադարձի։ Շենքերում հատուկ են տենց մի հատ, երկու հատ լույսեր վառվում, փողոցային լույսերի մասին ընդհանրապես խոսք չկար։ Եկանք տուն, մեր շենքում առաջի մուտքի 5-րդ հարկի բնակարանին լույսներ վառվում երկրորդ հիմներ երրորդ մուտքի 5-րդ հարկի <laughs> բնակարանի լույսը եւ հանգստություններ եւ կյանք է այդ այդ պատուհանից նայելա հատկապես որ այդ փողոցային լույսերն է ու քաղաքի այդ կենտրոնական մասին է նայում այդ պատուհանը ու մարդկանց շար ուրիշ ձևի կյանք էր ցույց տալիս, որ պատուհանից են կողմ կյանքը։ Այդպես նայեցի ու դիմացի շենքի պատուհաններում շատ հազվադեպ մի երի մի 5 հատ լույս էր։ Այսպես նստեցի, ասեցի, չէ, ես չեմ կարող այսպես բաղը կգնամ Երևան։ Չգնաց։ Իր հարազատ քաղաքի նոր տեսքներ ուզում տեսնել, բայց այդ պատերազմական Ստեփանակերտը ոչ միայն գիշերը, այլև ցերեկներ տխուր առավոտյան արդեն դուրս եկա, սկսեցի քայլել փողոցում։ Հույս էի պահում, որ այդ գիշերային մութը ցերեկը կբացվի, ավելի լավ կլինի, բայց ցերեկ ավելի ցավոտ էր, որովհետև Ստեփանակերտում այն բաններ դատարկվելու ամայի լինելու այդպիսի զգացողություններ։ Ահա չեմ մոռանա, որ առաջին պատերազմից հետո առաջին անգամ քաղաքում հաց կարողացան գնել։ Հետ <laughs> էլ ուրիշ զգացողություններ։ Այնպես չի որ հաց չկար, իմ հետ վերել էի, բայց մի ձև ուզում էի ինձ հանգստացնել, որ մնալը ճիշտ է, պետք է մնանք բան բայց առաջ օրը որ չկարողացա հաց գնել, որովհետև գնացի խանութ, ասեցին դեռ հաց չեն բերել, մի 15 րոպեից եկա, ասեցին հաց չկա, 15 րոպեում հաց վերջացել է։ Էլեկտրականության խափանումներ, սննդի հատկապես հացի սակավություն, ծանոթ մարդկանց բացակայություն, այսպիսին այն առաջին օրերը։ Բայց վերադարձողներ կային եւ իր տան պատերը նորից լսում էին ծանոթ ձայներ, նորից կյանքի նշումներ կային։ Հիմա լավ հիշում է հետ պատերազմական ճաշացանքն ու դժվար օրերին իրեն նեցուկ լինելու պատրաստ մտերմիկ երեկոները։ Պատերազմից հետո Արցախ վերադառնալու օրերին այն քո համար սովորական առօրյան ամեն կերպ փորձում էի վերադարձնել, փորձում էի վերադարձնել այն ինչին սովոր էի ու պատերազմից հետո մի քիչ դժվար էր այդ ամեն ինչը։ Հիշում եմ մի օր ապուր էի պատրաստել տուշոնկով <laughs> ապուր էի պատրաստել ու ընկերուհիս ամուսնու հետ հյուրերին եկել, իրանք էլ էին շուտ վերադարձել Արցախ։ Այդ ապուրը այնքան համով, այնքան հավեսով կերանք <laughs> շատ շատ զարմանալի էր, որ շատ ավելի նուրբ համով, շուտ շատ ավելի համեղ ուտելիքները այդքան հա, ախորժակով չէինք ուտում ոնց որ պատերազմից հետո առաջի անգամ հանդիպած հյուրընկալած իրանց ու այդ խճուկապուրը, <laughs> բայց այդքան համով։ Հիմա ամեն ինչ կարելի է գտնել խանութներում Հիմա դեղին երթուղայինները ոչ թե դեղ, այլ քաղաքացիներ են տեղափոխում եւ ոչ միայն Ստեփանագերտից, այլև ցավոք իրենց տունը կորցրած Ստեփանագերտում նոր կարգավիճակ ստացած մեր քաղաքացիներին։ Աշխատանքային գերզբաղ օրերին ավելի շատ է հասկանում, թե որքան կորուստ են կրել։ Սկզբից որ վերադարձանք պատերազմից հետո շատ դժվար էր կողմնորոշվել, որ նա հատկապես մեր հիմնադրամը, որ գյուղեգյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը առաջացքից թվում էր թե երևի բան չունենք անելու, բայց ընթացքում արդեն ամեն օր ամեն օր հասկացանք, որ այս հիմնադրամի կարևորությունը շատ ավելի լրջացավ ու շատ ավելի կարևոր դարձավ։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսությանն աջակցող հիմնադրամում հանդիպում է մարդկանց, ովքեր հեկտարներով տարածքներ, գյուղմթերք եւ տեխնիկա են կորցրել։ Հիմա առավել քան երբևէ նորարար գիտելիքահեն գյուղատնտեսություն է մեզ պետք, վստահ է Արևիկը։ Մեր կողքին 3 անգամ պատերազմի միջով անցած Արևիկ Մուսայելյաններ։